<coughs> Ama hakika kukusanyika huku na hili ambalo la daura ni katika wasila za la ilmi, kanjia za kutafuta ilmu na kujizishia ilmu kwa ufahamu wa kuifahamu dini ya Allah subhanahu wa ta'ala kufahamu qala Allah wa qala rasulu alayhi salatu wassalam, na njia hii ni da'abu ulamaina, maulama wetu wa ahli sunnati waljamaa salafiyun wamekwenda hivyo miaka mingi mno, fanya hivyo na hivyo hivyo limekuwa ni jambo ambalo liloenea katika ulimwengu wa Kiislamu kwa ajili ya kufikisha ilmu shar'i kwa Waislamu, kwa talaba, kwa shabab wa ghairihim. Nasi vile vile jambo hili tuko nalo kwa muda mrefu na ukaribia takriban miaka ishirini na mambo haya ya semina za kiilmu ima siku tatu <clears throat> au siku tano au saba au mbili, na zingine zipo za siku moja hivyo hivyo au zaidi ya hapo, na yote haya ni ile ya ni katika dabi fi talabil ilmi, tautafuta ilmu ambao mashekhe hafidhahumullahu taala wamezungumzia fadhila zake na ubora wake na lakini katika mikusanyiko hii ambapo tunakusanyika kwa wale washiriki hasatan, ni jambo la muhimu kuangalia katika mikusanyiko swala so zima kabisa kwenda kama vile walivyokuwa asalafu na saleh, masalafu katika swala so zima la ilmu awala na mambo mengine taalaki na dini, ni kwamba yalikuwa yakidhihiri kwa wao madhahirun hasana liweke dhihiri eh, muonekano uliokuwa mzuri awalan fil ikhlas, katika swala zima la ikhlas, kwa sababu jambo hili <clears throat> ni jambo la ibada. Kwa kuwa ni jambo la ibada, talabu la ilm, basi inatupasa kuwa na ikhlas. Uhudhuriaji wetu hapa huo uambatane na ikhlasi. Wama umiru illa liyabudu llaha mukhlisina lahuddin, isiwe ni sehemu ya kijiwi ya kuja kupoteza muda kwamba muda ukaisha ukaenda, la, bali liwe ni jambo ambalo watu wanalifanya jambo hili ile ikhlas, ambapo kukiwa na ikhlasi itakuwa mepesi yale mengine yatakayokuja. Kwa nini? Kwa sababu kama qala Ibn Jawzi rahimahullahu ta'ala, la yunalu alilmu birahati aljismi, kwa sababu ilmu hii haipatikani e, kwa raha ya mwili, na hakuna ilmu yoyote duniani inayopatikana kwamba mtu akawa mastare tu kadha la, hata ikiwa yeye labda mtoto wa tajiri au mtoto wa mfalme au mashabaha dhalika, lakini anapoingia katika masala ya ilmu lazima apitie zile hatua zile zile anazopitia watu wengine, anazopitia mtoto wa wadhii au mtoto wa raia wa kawaida. Sasa ikiwa ni hivyo, basi jambo hili kwa sababu ndani yake lina ugumu, inatakiwa kwamba litangulie na ikhlas, kwamba tunafanya hivi kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwa kumtakasia yeye Allah subhanahu wa ta'ala dini yake. Kisha baada ya hapo yafuatie asabru, swala so lazima la kuwa na mvumilivu. Angalia, toka muda mmeingia hapa mpaka sasa hivi watu wamekunja miguu na mashekhe wanaongea kwa jambo hili, litaendelea hivyo hivyo mpaka mwisho itakapofungwa semina hiyo, kwa jambo hili la kuacha majumba yenu na kuja katika msikiti huu kwa ajili ya jambo la, la, la daura linahitaji sabr, kuwa na subira na uvumilivu na kukabiliana hilo kwenda kuhudhuria. Si hivyo tu, bali vile vile ndio subra kwa wale mashekhe ambao watakaokuja hapa watakaokuwa wakihudhurisha mada mbalimbali na wale mashekhe ambao watakaokuja kutoa mihadhara mbalimbali ambayo itatolewa na mashekhe hao, na yote haya yanahitaji asabru walmusabara, kuwa watu wawe na uvumilivu, wawe na subra. Lakini wepesi wake huku kote utapatikana baada ya kuwa imepatikana ile ikhlasi. Ama ikikosa ikhlasi, mtu atahisi hapa amekaa lakini kama vile amekalia eh, katika kiti chenye mbigili, kiti cha mbigili, kwa kiti cha misumari, amekalia miba, anaona sasa eh, kutoka nataka kubaki nataka mara jaa albaulu yuqaddimu albaulu wa yuakhiru kadha hakadha kwa sababu nini? Liannao, kwamba jambo hili yeye alijaingia katika moyo wake likakita, kwamba akalifanya jambo hili kwa ikhlas. Sasa nakuwa na waswasa za sheitani. Sasa kikubwa kwamba lazima tushikamane e, na nini na sabru katika masiku haya, kuvumilia hakadha ilmu e, eh, hasa washiriki ni mintulabi tulabil ilmi kutoka vyuo mbalimbali, wanaona ni namna gani mnavyokuwa mashuleni huko kwanza mnavyokabiliana na yale masomo <clears throat> kisha mnavyokabiliana zile kanuni na andhima aljamia utaratibu uliowekwa na mashule na mayunivasiti jinsi gani unavyokabiliana nao na ulivyokuwa mgumu kwa sababu ni vitu vimepangwa na wanadamu ni vigumu lakini namna mtu anavyoishi mle mpaka anafikia siku amemaliza miaka mitatu au amemaliza miaka minne au amemaliza miaka mitano ukiangalia huyu mtu ambaye ametakharaja amemaliza katika fani min alfunun wanajua kwamba huyu amemaliza basi huyu alikuwa na subra na lile jambo lile lake alikuwa analitaka jambo hilo amelivumia, amevumilia mambo changamoto zote zilizotokea pale na mwisho Allah subhanahu wa ta'ala wema akampa at-tawfiq hivyo hivyo yale tutakayoyasoma yanahitaji baada ya kuyasoma sasa kuyachukua mina, mina afwahi shuyukhi yanahitaji amali kuna mengine yataja amali siku hiyo hiyo, mfano umeijua sunna mina sunan kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam alimeelezea ya kwamba akimwambia Abu Hurairata radhiallahu taala anhu eh, asije akaacha witiri kabla ya kulala, ikatokea wewe ujawahi hata siku moja kuswali witiri nyumbani kwako, basi siku hiyo ukisoma na siku hiyo hiyo ikifika usiku itabiki, kwamba hiyo ni amal alilm thumma alamal, kwamba elimu kisha kufanyia kazi. Ina maana ukifanyia kazi mazingira haya, hata utakaporejea nyumbani kwenu wewe itakuwa ni rahisi, kwa sababu tayari sasa ushafanya eh, theory na vile vile ushafanya practical, ambalo hii ndio linahitajika. Isiwe mtu anasoma kaja shekhe kazungumza kadha kazungumza kadha, kafika usiku mtu kalala. Alipolala akatoka mbakia tu ana vitabu yuko navyo mikono, anaenda anaenda zake, hajafanyia kazi, kwa maana hata atakapofika nyumbani atashindwa kutabiki yale ambayo aliyeyasoma na hata kama atayahifadhi na kama ameyafahamu, lakini kama hajayafanyia kazi, uzito wake na thamani mambo yale kwa upande wake yanakuwa eh, hayana thamani kubwa. Almuhimu, muda huu eh, ni muda eh, wa mwisho. Mimi nafikiri niishie hapa, niishie hapa katika kukazia haya ni ikhlas, asabru wal amal, wa khasatan wale washiriki kwamba wana ikhlasi kisha wawe na uvumilivu na wayafanyie kazi atakayehitajia kufanya kazi kwa haraka na yale atakayetakiwa kufanyia kazi baada ya muda basi atayafanyia kazi baada ya muda tunaomba Allah subhanahu wa ta'ala atuwafikishe na vile vile Allah subhanahu wa tujalie tuongeze ilmu na tujalie na kutupa wepesi katika kuyafanyia kazi tuliyosoma wajazakumullahu khaira وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك